Pierre Kwimana ari mu buhinga bw'ivyuma ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo radio isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize baha indwi imwe gusa kugira babe bakuye mu nzira ikibazo kijyanye n'ubukene bw'ifumbire mu gihugu mu nama yabahuje kuri uyu wa mbere umushikiranganji w'uburimyi yabwiye abayobozi bakuru bakuru bo muri ubwo bushikiranganji ko bibabaje kubona abanyagihugu n'ubu bagumana imyidogo intara za rumonge makamba na muyinga nizo ziharugwamo abakenyezi n'abigeme benshi bagiye mu mwaka uheze kurondera ubuzi mu bihugu by'abarabu nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ONLCT we ton frère rigwanya urudandazwa rw'abantu mu mwaka uheze ngo hagiye abashika ku majana ane muri bucana yandi y'inkino kuruno uno wa mbere batuyagira ubudasa buri hagati y'ikibuga gikozwe mu musezero wa kijyambere n'icubatswe mu buhinga bwa kera hamwe rero n'icyo bifasha mu nkino mukaza kubikurikira mu idonido ry'ano makuru mu kanya isanganiro inama ryasohoye mu mwaka uheze Metre Prime Mbarubuke yarongo iryo shirahamwe avuga ko intara za Rumonge Makamba na Muyinga arizo zivamwe abantu benshi mu baja muri ivyo bihugu n'inkuru tubaza omehando wayo ndararondeye passport ndayitanga ku bagenti abo bakenyezi n'abigeme bajya mu bihugu bya Arabi Saudite Oman Kowete, Qatar n'ibindi bamwe mu batowe mu makariti ya Kanyenkoko Centre Urbain nk'ayamba Gihonya na Rukinga muri commune Rumonge basigura ko bagera ku mirongo ibiri aribo bagiye mu mwaka uheze muri abo ndwi umwe bagiye muri South Africa abandi n'abagiye muri Saudiya ku buryo aba banyafurika canke abarundi bagiye mwa biriya bihugu barose na gatoyi bashobore kubibakuramwo ari nk'ifyigo bagatwara rimwe ugasigarana irindi kandi we ntubimenya gutyo rero amagara yawe agaca atangura gusinzikara Jeremy Bizimana musitanteri wa komine Rumonge asigura ko ibitigiri bajya muri ibyo bihugu bitoroshye kuronka muri ibi bihe kuko benshi baca mu binywabi benshi baragenda ata vyangombwa bafise bakagenda nk'abatoroka urakoze omeyanda uwayo mu gisata cy'uburimyi naho indwi imwe niyo umushyikiranganje w'uburimyi Deogide rurema atanze ku bayobozi bakuru bakuru ngo babe bakuye mu nzira ikibazo kijyanye n'ubukene bw'ifumbire buvugwa mu banyagihugu Deogide rurema yababazwa n'ukuntu ihinguriro fomi ryatanze ifumbire ariko imyidogo mu banyagihugu ikabandanya bikaba byavugiwe mu nama yo gushyikiriza icegeranyo cy'ingene iyo fumbire ishikira abarimyi mu gihugu cyose nabwiye minisitiri wa energy mine nagira ibishoboka byose arabe yuko intara zose zoronka ibitoro bijyanye n'ifumbire amatwansumira biriko birakorwa cyangwa byarakozwe uko mwagize iyi desante mwabona twari twayero kenzi ndabona abakonseye n'abayobozi none mu biro tujya kwicarayo dukora iki kandi wumva umwene gihugu hari hayo itaramushikira kandi ari byo cya kabiri twasabye yuko duca umurongo ibi bijyanye no guheranira ifumbire abenegihugu bijanye no guheranira amavoca abenegihugu twavuze ko duca akarongo muri rino rima ry'iyici sezo a itangura ibi bintu twaramaze kubisezerera nitwaja muri sezo a hakira aka kafungu ndashobora kwemeza neza yuko tuzaba turi turakora ibyo tutumva Tuko nibyo twiyemeje ku wa gatatu itariki icumi turi kumwe n'ababepeyaye yuko tugiye guheraheza imyidogo y'abenegihugu duhejeje ku disiribiwa kurivura iyi fumbire bitarenze iyi ndwi twebwe nyine duca dutangura kugira amaperereza y'abantu bayifise mu mabutike dusire dusaba intwaro kujya twabikoze ku ikawa bacungera imipaka fumbire izo biri kiragenda bayifata uwo wajejwe ubushikiranganji bw'uburimyi akamenyesha ko intara zine zitaronse ifumbire ikwiye agahamagarira abakozi b'ubwo bushikiranganji kuva mu biro bagashika ku rubuga n'ubunyene Deogide Rurema ngira ngo twese twokwemanga tugahumuriza bene gihugu ko ifumbire iri mu gihugu kini cyambere ntimuze muradidinganye twabonye ko imbura bagara ifumbire yose abene gihugu basabye yamaze gushikanwa mu ntara iri mu bubiko bw'intara kandi hariho n'iyirengako si byo kayemwe si ko ibiharuro bitwereka cya kabiri turabona ko bubanza cy'ibitoki si byo ko twabonye ko ifumbire iri mu ntara abenegihugu hariho abidoga ati ntawe turaronka tugume twicaye mu biro turabitsa amadoka uko twidisipashije mu ntara nazabwira abenegihugu ngo mwabuze ifumbire irunze iwanyu ngo nta gitoro gihari ubu ko ifumbire idashize mu benegihugu erega ntibazoja muri fomi bazoja mu bushikiranganji rero uku iki cegeranyo mwacerekanye neza none avuze ni impinga iracari ndende nonca ndabasubiza rabari wanyu dogide rurema n'umushikiranganji ajejwe uburimyi tugume muri ico gisatanye n'abarimyi bo mu kiyaya cimbo bavuga ko atamwimbu ushemeye biteze kuronka ku biterwa by'ibijumbu inkore isoya imboga n'ibindi kubera babuze amazi yo kubivomera basaba abajejwe uburimyi n'ubworozi gutunganya neza ibijanye n'irima ryo muci mu guca imigenda ivomera indimo mu buyobozi bw'ishirahamwe SLDI gishinze guteza imbere ya cy'imbo baremeza ko amazi ya ari make mu gihe cy'ici bagasigura ariko ko bagerageza kuyasabikaniriza abarimyi bose n'inkuru tubaza sipesika kabanyana abari mu bicumbi birimwa kenshi muci hano mu kiyaya mu mapuruteri baba bimbuyemwo umuceri abari mu inkore soya amashu pasiteke intore ipavuro n'ibindi bavuga ko bataronse amazi akwiye yo kuvomera imirima bakagira amakenga ko umwimbu bazoronka utazoba mwiza rimwe na rimwe barimba ibinogo hagati mu mirima kugira ngo badahe amazi yiburuka ava mu kuzimu ariko ayo nayo ngo ntashobora kuvomera indimiro zose ngo kuko aba ari make nk'uko babivuga bagasaba leta gutegura no gutunganya neza ibijyanye n'imigende yagutse yo kuvomera imirima muci mu ishyirahamwe ryishinze guteza imbere ikiyaya yacimbo SLDI baremeza ko amazi yama ari make mu gihe c'ici sipesi karitasi kabanyani bubanza radiyo y'isanganiro buraca bugacana ayandi mu nkino itandukaniro riri hagati y'ikibuga gifise umusezero wa kijambere hamwe n'ikibuga kiri ku bwatsi busanzwe nuko ikibuga ca kijambere kiguma gisa neza haba mu gihe c'imvura canke c'izuba naho ikibuga gitunganijwe mu buhinga bwa kera iyo kitavomewe mu gihe cici ubwatsi buca bwuma Charles n'impagaritse umuhinga yanonosoye ibyigwa byo gukurikirana ibibuga bifise imisezero ya kijambere avuga ko abakinyi bakinira kuri bene ivyo bibuga vya kijambere boroherwa cyane kuko n'umupira nyaruka iyo bariko barakina buca nandi nkino na jama Marie Vianney kumana Ikibuga gifise umusezero wa kijambere arico bita terre synthétique mu rurimi rw'igifaransa gitegerezwa gushirwa ahantu hateze neza ibituma amazi adatega mu kibuga imvura iguye ni siguro itangwa na Charles Nimagaritse numuhinga yanonosoye n'ivyo gukurikirana ibibuga biriko umusezero wa kijambere umusezero aco kiba ca synthétique icambere utangura kumva naho uwo musezero babushira ni nk'umushinge mu gifaransa bavuga yuko ari structure de base ibifise eh, imikirinezo ya kimwe ku ijana iyo empurusa ituma igihe imvura iguye amazi ashobora kwinjira iyo bayita derenaje veritikare maze aramanuka gushika ku musezero hanyuma agaca agenda aja mu makanivo iyo atezwa kuja iyo nayo bayita derenaje horizontale urumva derenaje ziri kubiri hariho derenaje veritikare na derenaje horizontale derenaje ni ingene amazi amiminuka imvura iguye amazi amanza kumiminuka yinjira mu ajya amagaranira hanyuma agasubira kumiminuka amanuka agenda yaza guserukira umva iyo pante yongera igafasirita ingene umusezero uguma uringaniye bumwe mu bw'ico kibuga cy'umusezero wa kijambere nuko kiguma gisa neza haba mu gihe cy'imvura cyangwa cy'iki akamaro ka mbere ni uko umusezero wa senetike uguma usa neza haba mu mvura haba ku zuba kabiri nuko bifasha abakinnyi bibafasha gukina bakina inkomezi kuko ntacyo baba biyicura kubera umusezero haba haringaniye hose akandi kamaro k'ikibuga gifise umusezero wa kijambere nuko gikoreshwa kenshi gashoboka kikaguma gikomeye ibitandukanye n'ibibuga biriko ubwatsi busanzwe kuko buca bwuma iyo bikoreshejwe kenshi nkuko bibandanya bishikirizwa na nimpagaritse ikintu kubarira bifasha ko ushobora kukoresha kenshi umusezero uravye nka bya bindi bibuga mugo ashaka kubikorera ko kenshi ashaka gukoresha mu gitondo ugakoresha saa yine kiguma gikomeye si cyo kimwe na vya bibuga bindi uco usanga vyamamotse ubwasi bwamamaguritse ikindi ni ukubarira kuri uwo musezero nuko uko haba ibihe bibi ntibihindura lekarite za teresenetike dufate nk'imvura canke urubura ntaco bica bihindura kuri Terese uwo muhinga yanonosoye ivyo gukurikirana ibibuga bifise musezero wa kijambere amenyesha ko abakinyi bakinira kuri bene ivyo bibuga ko boroherwa cane ngo kuko umupira unyaruka cane ugereranije no ku bibuga bisanzwe umupira kuri musezero wa Senetike mm. umupira uranyaruka uranyarukamo mukagenda neza ibyo nabyo biha amahirwe angana abakinnyi kuko umupira ugenda neza haba haringaniye hose muri bucana yandi y'inkino izo kwirikira Charles Nimagaritse azodusigurira intambamyi zikunze kwibonekeza ku bibuga bifise umusezero wa kijambere hamwe n'ivyo gukorwa kugira be n'ivyo bibuga bifatwe neza mu Burundi urakoze viyanenge ndakumana amakuru twabateguriye kuri uno mutaga ni hano duciye tuyagarukiriza ariko ndabibutse yuko bahawe indwi imwe gusa kugira babe bakuye mu nzira ikibazo kijyanye n'ubukene bw'ifumbire mu gihugu mu nama yabahuje kuri uyu wa mbere umushikiranganji w'uburimyi yabwiye abayobozi bakuru bakuru muri ubwo bushikiranganji ko bibabaje kubona abanyagihugu bagumana imyidogo kandi ifumbire ya fomi iriko iratangwa intara za rumonge makamba na muyinga nazo nizo ziharugwamo abakenyezi n'abigeme benshi bagiye mu mwaka uheze kurondera ubuzi mu bihugu by'abarabu nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe ONLCT Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu ngo mu mwaka uheze hagiye abashika ku majana ane bavuye mu gihugu cyose bakaba bamwe kubera guca mu nzira zitazwi baheza bakagira n'ubuzima butoroshe bashitse muri ibyo bihugu mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze nayo iri imana yari mu buhinga bw'ibyuma mukanya kanya tubatumirira kumviriza amakuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere Sapere tubaramutse twongere tubahe ikaze makuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka afurika y'ubuseruko mu gihugu ca repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike mu karere ka rucuru mu buraruko bwa kivu yasabye kuri w'imana igisirikare cy'icyo gihugu gukora ibishoboka byose kugira kirukane abarwanyi ba M23 kugira abanyagihugu bataye izabo basubire mu mihana maze bakore imirimo yabo ayo mashyirahamwe yashikirije icyo gisabo ku urongoye igisirikare cyo mu karere ka Kivu y'Uburaruko Lieutenant General Constant Ndima mu gihe yagendera ako karere ka Rucuru nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru Okapi ikinyamakuru Mwananchi chandika ko urongoye akarere ka Nyamagana mu ntara ya Mwanza Amina Makilagi yagabishije abantu bohirahira guhungabanya ibikorwa vya rusansuma y'abanyagihugu n'uburaro bitekanijwe kuri wa kabiri genekerezo rya na gatatu myandagaro iyo ndongozi kavuga ko ari icaha gihanwa ngo leta ishobora no kubitwa ko ari imbere y'ubutungane iyo ndongo nzima kiragi yabishikirije kuri wa mirongo ibiri ku kwezi k'umunani igihe yatanguze inyigisho ku bamenyeshamakuru ku bijyanye n'ibyo bikorwa bya rusansuma tukivuga amakuru muri Tanzania mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu gukoresha gaz umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu wa Tanzania Januari Makamba yamenyesheje ko leta y'ico gihugu iriko irarangiza ibikorwa byo korohereza abanyagihugu kugira bahurumbire gukoresha gaz uwo yashikirije ko abanyagihugu badakoresha gaze bitewe n'uko ibyimvye nk'uko vyandikwa n'ikinyamakuru mu Tanzania ubuhinga bwo gutuma abanyagihugu bakoresha gaze ku giciro kizimbutse nko gushika ku mashiringi majana atanu cyangwa igihumbi burahari ku bwo mushikiranganje wa Tanzania bagiye korohereza umunyagihugu ku buryo agura gaze nk'uko agura amakara canke umuganda w'inka amakuru yo mu karere mu gihugu ca Kenya urunani azimiyo la umoja rurongowe na Raila Odinga rwari gushikiriza ibirego kuri U’Imana, ariko gwabishikirije kuri uno wa mbere ari wo munsi wa nyuma amaze gushikiriza ubwo runani rufise ikiringo c'umunsi umwe kuba cabimenyesheje sentare nkuru ifise ikiringo c'imisi ine kuba yatanze inyishu ku bw'ikinyamakuru ca Kenya The Star ico kibazo gitegerezwa kuba catorewe umuti gushika igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda no mwaka ubwo runani azimiyo gwitwara ruvuga kubitigira ivy'abatoye ko vyabaye umurengera sentare nkuru igizwe n'abacamanza indwi bakazokwihweza ibirego vy'urwo runani bakazokumviriza abagize ugo runani ruto hamwe n'umuguje rw'amatora hanyuma bafata ingingo mu kurangiza ano makuru yo mu karere ikinyamakuru cha Uganda The Monitor chandika ko igipolisi cha West Nile kiriko kigira amatoza ku rufu rw'abantu bane bivugwa ko banyoye inzoga bita City 5 ihingurigwa mu karere ka Ayivu mu gisagara cha Arua abo bantu batanguye gupfa kuri uyu wa gatanu gushika kuri w'Imana mu gatondo mu gihe abandi bari mu bitaro ku bw'ico kinyamakuru abantu ndwi bapfiriye mu karere ka Mvara hamwe na Oluko mu gisagara cya Arua abandi ndwi bapfiriye mu karere ka Madi hamwe na Okolo ni hano amakuru yanditswe n'ibinyamakuru byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko arangiriye mwashikirijwe na Kazeneza Marie Claire ufatikanije na Moise Misago na Gasaga Amakuru e o karere